บุ๊กทูเจ็ดนาะหมายเลขกัซดิฉันนับคาโซเอมัสหนึ่งสองสามอิชนิซัน ดิฉันนับถึงสามสามมาで数คまสดิฉันนับต่อไปสี่ ห้า หกสี่五六เจ็ดแปด เก้า ดิฉันนับคุณนับあなたは数えますเขานับ彼は数えますหนึ่งที่หนึ่ง一第一สองที่สอง二第二 สามที่สามสั้นได้สั้นสี่ที่สี่สี่ได้ยมห้าที่ห้าโกได้โกหกที่หกหกได้หกเจ็ด ที่เจ็ด七第七แปดที่แปด八第八เก้าที่เก้า九第九